Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 31. ožujka 1905. godine u rano jutro njemački brod bacio je sidro ispred marokanske luke Tanger. Na brodu je bio njemački car Wilhelm II. Oko 11 sati i 30 minuta car je izašao na palubu odjevenu vojnu odoru pruske vojske. Na glavi je imao sivu kacigu, nosio je uglačane crne čizme. Za pojasom je imao revolver koji je uzicom bio još vezan oko vrata pored revolvera na pojasu mu je visjela sablja. Tako djevenog spustili su ga u maleni brod, inače namijenjen lovu na kitove. Taj je brod onda prošao pored dviju francuskih krstarica i došao do obale. Dva jaka njemačka mornara pomogla su caru da se iskrca na obalu. Na obali cara je čekao predstavnik marokanskog sultana. Car mu se obratio na njemačkom, ali sultanov čovjek nije govorio njemački, a ostali iz pratnje nisu čuli što je car rekao, tako da su njegove riječi ostale nezabilježene. Onda se car popeo na konja koji je bio na obali i na njemu je projahao pored poredanih francuskih marinaca i marokanskih vojnika. Što se dalje događalo opisuje Douglas Porge u knjizi Ratovi za carstva. Car i pratnja uronili su u uske ulice Tangera, koje su stanovnici francuskog podrijetla na poticaj francuskog predstavništva okitili u crvene, bijele i plave boje. Prošli su kroz veliki sokak, gdje su pripadnici plemena Rif, divljeg izgleda, u znak dobrodošlice vikali i pucali iz svojih pušaka i vitlali njima po zraku, da bi došli do njemačkog konzulata, gdje su diplomati potražili zaklon od jutarnje jake kiše. Car je ušao u zgradu konzulata, promrmljao nekoliko homilija o potrebi poštovanja interesa njemačke trgovine i onda se vratio do obale i otplovio praćen udarcima iz bubnja i vikanjem marokanskih žena. Sljedećeg dana Richard von Kuhlmann, njemački konzul u Tangeru, objavio je da je carev posjet trebao podcrtati njemačku predanost nastavku marokanske nezavisnosti. Cijeli taj događaj čini se nebitnim, ali taj posjet Wilhelma II. zaprepastio je vlade Velike Britanije i Francuske. Njemačka se kroz careve postupke u Tangeru predstavila kao jamac nezavisnosti Maroka. Problem je bio u tome što su Francuska i Velika Britanija imale s tom zemljom neke druge namjere. Početkom 19. stoljeća Maroko je bio nezavisni sultanat. Ostatak Sjeverne Afrike bio je pod nominalnom vlašću Osmanskog carstva. U Sjevernoj Africi Velika Britanija i Francuska jačale su svoj utjecaj. Daleki i sve nemoćni sultan Osmanskog carstva nije mogao spriječiti vladare Egipta, Tunisa, Alžira i Tripolitanije formalno svoje vazale da ulaze u poslove s tim europskim silama. Sultan Maroka odabrao je drugi put. Maulaj Abd ar-Rahman, sultan Maroka od 1822. do 1859. pokušao je svoju zemlju izolirati od europskih utjecaja. Konzuli europskih zemalja mogli su biti prisutni samo u dva grada, Tangeru i Mogadoru. Sultan neće dugo držati Europljane podalje od svoje zemlje. Godine 1830. Francuska je izvršila invaziju na Alžir. Povod je bio poniženje koje je tri godine prije pretrpio francuski konzul. Alžirskom vladaru prekipjelo je i udario je tjeralicom za muhe francuskog konzula. Još ga nakon toga nazvao pokvarenim, bezvjernim nitkovom, koji usto još i štuje idole. Tri godine nakon tog incidenta francuski kralj Karlo X odlučio je domaće probleme prebroditi invazijom strane države. Alžir je bio blizu i bio je bogat. Alžirsko žito hranilo je Francusku doba Napoleonovih ratova. Alistair Horn u knjizi Divlji rat mira ovako opisuje francusku invaziju Alžira. Odmah su se pojavili glasovi koji su se protivili alžirskoj avanturi, tvrdeći da je ona odstupanje od francuskih pravih interesa u Europi. Drage bih volje, objavio je jedan zastupnik u parlamentu, zamijenio cijeli Alžir za najjadniju rupu na Rajni. Nastupajući prema planovima utemeljenim na napoleonskom projektu, francuske ekspedicijske trupe iskrcale su se kod Sidi Feruša, zaštićene plaže udaljene nekih 20 milja od grada Alžira. Pothvat je praćen s daškom Fet Galant, s elegantnim damama koje su rezervirale mjesto na jahtama kako bi gledale bombardiranje Alžira. Nekoliko tjedana kasnije grad je pao. Invazija Alžira nije spasila Karla X. Njegova burbonska dinastija stvrgnuta je u revoluciji ali Francuska je ostala u Alžiru. Godine 1832. Abdel Kader, tada 25 godina star sin vođe jednog od islamskih bratstava, poveo pobunu protiv francuskih vlasti. Uslijedio je dug i okrutan rat. Francusko javno mnijenje bilo je šokirano kada je saznalo da je Francuska, na primjer, zapalila ulaz u pećinu u kojoj se krilo 500 muškaraca, žena i djece. Jedan francuski zapovjednik u tom ratu je izjavio, nije to bio zabavan niti lijep rat. Godine 1844. Abdel Kader je prešao marokansko-alžirsku granicu i tako se Maroko našao u sukobu s Francuskom. Abdel Kader vješto je godinama izmicao francuskoj vojsci. Godine 1844. sklonio se u Maroko. Francuska vojska prešla je alžirsko-marokansku granicu i sukobila se s marokanskom vojskom. Bio je to prvi sukob europljana i Marokanaca od 16. stoljeća. Dvije vojske srazile su se kod rijeke Isli. Marokanska vojska doživjela je težak poraz, Abdelkader morao je napustiti Maroko. Godine 1847. predao se Francuzima. Francuska je još imala posla s Alžirom, ali slabost Maroka primijetila je Španjolska. Ona je pod izlikom da sultanove trupe i razbojnici koji uživaju njegovu zaštitu stalno upadaju na područje Seute i Melile, luka na sjeveru Maroka koje su od 16. stoljeća bile u vlasništvu Španjolske. Španjolska je napala i njezine su trupe nanijele niz poraza vojsci sultana Maroka. Taj rat završio je sporazumom iz Tetuana, koji je Maroku nalagao plaćanje velike ratne odštete Španjolskoj. Maroko nije mogao skupiti tu svotu i onda je u cijelu priču ušla treća europska sila. Naime, sultan je u Londonu podignuo nekoliko kredita kako bi platio Španjolskoj. Kao jamstvo za kredit, Maroko je stranim povjerenicima koji su radili za britanske banke morao predati upravu svojih carina. Sada su se za Maroko interesirali Francuska, Španjolska i Velika Britanija. Te tri zemlje sukobile su se oko Maroka. Alan Taylor u knjizi Borba za prevlast u Europi piše. Razdor se prvi put pokazao 1880. godine, kada je konferencija u Madridu, sazvana na britansku inicijativu kako bi se reformirao Maroko, propala zbog francuskog protivljenja ali to još nije bilo tako sporno pitanje. Britanci su bili zadovoljni ako bi Maroko bio nereformiran, ali nezavisan, i Francuzi su bili zadovoljni s nezavisnošću Maroka ako je ona podrazumijevala njegovu nereformiranost. Velika Britanija htjela je reformu Maroka kako bi on mogao vraćati rate kredita. Francuska pak nije marila za britanske kreditore Maroka. Njoj je bilo u interesu da ta zemlja bude još jedan u nizu francuskih posjeda u Sjevernoj Africi, pogotovo nakon što je Francuska pretrpjela težak poraz u Francusko-Pruskom ratu. Kolonije su bile jedini način vraćanja francuskog samopouzdanja, a i trebale su donijeti novac i sirovine. Francuska je nakon što je završila pokoravanje Alžira i nakon što se oporavila od poraza u francusko-pruskom ratu, krenula u osvajanje Maroka. Ali za tu je zemlju već bilo nekoliko interesenata. Alan Taylor piše. Sultanova vlast brzo se lomila. Britanci su željeli nadzirati Tanger kako bi zaokružili sigurnost Gibraltara i bili su spremni ponuditi Atlantsku obalu Maroka Njemačkoj u zamjenu za suradnju protiv Francuske. Joseph Chamberlain, ministar za kolonije, dao je ponudu Wilhelmu II. na sastanku u Windsoru u studenom 1899. Ponovio ju je u siječnju 1901. Ona je formalno ponuđena Njemačkoj u srpnju. Ponude nisu rodile plodom. U ovom poslu moramo se ponašati kao svinga, zapisao je njemački kancelar Bilov. U Maroku, kao i na dalekom istoku, Britanci će dobiti njemačku potporu ako se pridruže Trojnom savezu Njemačke, Austro-Ugarske i Italije. U lipnju 1901. godine francuski ministar vanjskih poslova Delcas tražio je njemačku suradnju u Maroku. Za njega je Bilov imao spreman odgovor. Njemačka će pomoći samo ako se Francuska odrekne prava na Alzas i Lorenu. Svi ti uvjeti bili su izlike. Njemačka je htjela slobodne ruke, ali u toj diplomatskoj igri Njemačka nije dobila što je htjela. Francuska i Velika Britanija sklopile su 1904. srdačnu antantu. Taj sporazum zaprepastio je Njemačku. Zato je početkom 1905. njemački car doplovio do Tangera kako bi pokazao da se i Njemačka brine za dobrobit Maroka. Posjet njemačkog cara doveo je do velike krize među europskim silama. Šest godina kasnije Maroko će biti u središtu još veće krize. Ona će skoro dovesti do velikog europskog rata. Zašto je ta sjeverno-afrička zemlja tako uzbuđivala europske političare i diplomate? Zašto je Europa zbog Maroka dva puta došla na rub rata? Odgovore poslušajte u sljedeće dvije povijesti četvrtkom. Naša sugovornica je profesorica doktorica Livija Kardum s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, autorica knjige Sutan stare Europe. Europa početkom 20. stoljeća je bila relativno miran kontinent. I to zahvaljujući Otto von Bismarcku, koji je nakon francusko-pruskog rata odlučio se za jednu mudru politiku, a to je da svog poraženog neprijatelja ne ponižava do te mjere da želi osvetu i da želi revanšizam. I zbog toga je sklopio čitav niz saveza koji su trebali osiguravati jedno mirno razdoblje koje je Njemačkoj trebalo. Da se konsolidira nakon ujedinjenja, da počne normalno funkcionirati i da postane velika sila kakva je ona i bila početkom 20. stoljeća. Dakle, to mirno razdoblje je trebalo, pa je Birzmark sklopio savez sa austro ugrskom pa onda je inicirao da austro sklopi savez i sa Italijom i tako se stvorio savez centralnih sila. To je bio obrambeni savez, što znači da su se članice potpisnice morale međusobno pomoći ukoliko je jedna od njih bila žrtva neizazvanog napada. Što se Francuske tiče, za Francusku je bio plan da se Francusku pacificira na taj način da, se, da ju se gurne u e, sukop sa Velikom Britanijom i to van Europe jer su jedna i druga imale kolonijalne inspiracije i zbog toga ih je trebalo zavaditi tako da Njemačka može mirno dominirati u Europi. Međutim, sve ima svoj kraj, pa je i ta politika imala svoj kraj kada je na prijestolje u Njemačkoj došao vrlo ambiciozni mladi e, car, Wilhelm II. I tu prestaje ta Bismarkova politika, on počinje sa potpuno novom politikom koja se temeljila na pretpostavkama koje su prezentirali njemu njegovi e, vojni zapovjednici, a to je da će u budućnosti i Njemačka morati ratovati na dva bojišta istovremeno i to na istoku i na zapadu. S jedne strane protiv Francuske, s druge strane protiv Rusije. Godina 1888. u Njemačkoj se nazivala godinom triju careva. U ožujku te godine umro je Wilhelm I, koji je za kralja Pruske okrunjen 1861. godine. Deset godina kasnije, u dvorani Zrcala u Versaju, on se proglasio njemačkim carem. Na prijestolju ga je naslijedio njegov sin Friedrich. On je pak pokazivao veliki potencijal. Kao vojni zapovjednik istakao se u danskom, sedmogodišnjem i francusko-pruskom ratu. Naginjao je prema liberalizmu i ustavnoj vladavini. Nije volio ekstremne konzervativce koji su vladali Ujedinjenom Njemačkom. Ali on je vladao samo 99 dana i to kao čovjek koji je umirao od raka grla. Friedricha je na prijestolju naslijedio njegov sin Wilhelm, koji će vladati Njemačkom kao car Wilhelm II. Novog vladara Njemačke ovako opisuje Christopher Clark u knjizi Željezna kraljevina, uspon i pad Pruske. Od početka Wilhelm II. je sebe vidio kao javnu figuru. Bio je pedantno pozoran prema svojoj vanjštini. Brzo je mijenjao odore i opremu kako bi odgovarale prigodi. Uzgajao je svoje glasovite brkove posebnim voskom kako bi postigli dršćuću oštrinu i afektirao ozbiljni izraz lica tijekom javnih svečanosti. Obsesija izgledom proširila se i na upravljanje caricom, bivšom princezom Auguste Viktorija od Šlezvik holsteina Zondenburg, Augustenburga. Wilhelm ne samo da je dao dizajnirati njezinu odjeću, njezine osebjune dragulje i ekstravagantne šešire, već ju je pritiskao da održi uzak struk uz pomoć oštrih dijeta, lijekova i korzeta. On je bio prvi njemački monarh koji je živio i radio u blizini, moglo bi se reći u simbiozi s fotografima i snimateljima. Oni su ga snimali tijekom pojavljivanja u javnosti i obiteljskim prigodama. Snimali su ga na manevrima i jahanju u lovu. Čak su ga slijedili na kraljevsku jahtu. Drugim riječima, Wilhelm II. bio je medijski monarh, možda prvi europski vladar koji je zaslužio taj pridjev. Kada je okrujen za cara, Wilhelm II. imao je 29 godina u ožujku 1890. natjerao je Otto von Bismarcka na ostavku. Željezni kancelar, kako su zvali Bismarcka, imao je tada 75 godina. Postao je prekonzervativan i njegova unutarnja politika počela je stvarati veliku štetu. Tako se činilo da je mladi car donio pravu odluku. Međutim, potezi nakon Bismarkovog odlaska pokazali su da Wilhelm II ne zna kamo Njemačka treba ići. Dopustio je da Bismarckov nasljednik ne produži ugovor o reosiguranju između Njemačke i Rusije. Bio je to prvi prvi u nizu poteza koji će rastaviti sustav saveza koji je stvarao Bismarck i koji su trebali Njemačku učiniti sigurnom od rata na dva ratišta početku taj otklon od bizmarkovske politike se vidio u tome da je Wilhelm čak pokušao dobre odnose sa Velikom Britanijom uspostaviti, računajući da će mu neprijatelji biti Francuska i Rusija, s jedne s lijeve i s desne strane. Dakle, te dobri odnosi sa Velikom Britanijom su bili uspostavljeni kad je Njemačka prepustila Zanzibar e, Velikoj Britaniji, a za uzvrat je Velika Britanija prepustila Helgoland Njemačkoj, a to je bio posjet koji je Velika Britanija dobila 1815. godine kao zaštitu od e, moguće francuske restauracije. A to je, taj otok je bio naseljen Njemcima, ali je prethodno bio danski. Dakle, to je bila jedna, početak jedne dobre suradnje, tako je izgledalo. I kad je došlo do tog zaokreta njemačke politike, naravno da su to primijetili i Francuzi i Rusi i to ih je vrlo zabrinulo. I ta zabrinutost ih je uzostalo, dovela do toga da su počeli razmišljati o međusobnoj zajedničkoj suradnji. To je bilo pomalo čudno s obzirom da je Francuska bila republika, a Rusija carska apsolutistička monarhija u svakom slučaju toliko zaostala i u načinu vladanja i u, razvitku zemlje da je nalazila na otpor kod svih ostalih čak i monarhija, europskih monarhija toga vremena. Ali stvar je bila u tome da je E, ruska blagajna bila prazna a Francuzi su mogli davati obilne kredite. Dakle, taj financijski interes pretvorio se i u politički interes i tako je došlo do zbližavanja između Francuske i Rusije i sklopljen je ne savez, nego jedan sporazum koji nije ništa obećavao, koji je jednostavno bio, koji se mogu tumačiti na različite načine, ali je postojao, već to je bio jedan dobar početak. Bismarck nije vjerovao generalima. Kada je počeo francusko-pruski rat, Helmut von Moltke, načelnik pruskog generalštaba, glavnog stožera i njegove kolege nisu namjeravale dati kancelaru da se miješa u vođenje rata. On im je uzvratio rečenicom, nitko od vas ne bi prošao kritičko preispitivanje, osim možda dobrog starog Moltkea. Kada je stvoreno Njemačko carstvo, Bismarck je u suradnju Moltkeja nastojao izbići mogućnost da ono ratuje na dva ratišta, da se protiv Njemačke ujedine Francuska i Rusija. Ali Bismarcka je Wilhelm II. otpustio. Moltke je umro 1891. godine. Moltke je bio tih čovjek, tanak, visokog čela i zakrivljenog nosa. Nije nalikovao na pravog pruskog časnika. Volio biti sam, pušiti dobre cigare. U mladosti je pisao romane, prevodio je, između ostalog prevoje je Gibonovo remek dijelo Propadanje i pad Rimskog carstva. Moltkeovi nasljednici nisu bili tako profinjeni. Nakon Moltkea na čelo glavnog stožera došao je Alfred von Walderze, a nakon njega načelnik generalštaba postao je Alfred von Schlieffen. On će stvoriti plan po kojemu će Njemačka krenuti u novi rat. John Keegan u knjizi Prvi svjetski rat piše. Moltke, iako je inzistirao na krutosti i oštrini u vojničkoj analizi, uvijek je pokušavao svoje strateške ideje prilagoditi duhu diplomacije svoje zemlje. On i Bismarck, kakve god bile razlike među njihovim politikama, otvorili su jedan drugome svoje umove. Šlifen je bio nezainteresiran za vanjske poslove. Vjerovao je u primat sile – Zbog toga što je mladi car nepromišljeno odbio produžiti Bismarkov ugovor o reosiguranju s Rusijom, sporazum prema kojemu je Rusija trebala biti neutralna prema Njemačkoj, osim ako Njemačka ne napadne Francusku, i Njemačka je trebala biti neutralna prema Rusiji, osim ako Rusija ne napadne njemačkog saveznika Austro-Ugarsku, Šlifenu je dopušteno, nakon što je postao načelnik glavnog stožera, da svoje zaokupljenosti silom da pravi zamah. Rezultat tog zamaha je Šlifenov plan, prema kojemu je Njemačka mogla ratovati na dva ratišta. I to tako da prvo napadne Francusku i u brzom ratu ju porazi i izbaci iz rata. A onda bi se njemačka vojska okrenula prema Rusiji, koja bi se prema tom planu sporo mobilizirala i onda bi se i tog istočnog susjeda Njemačke porazilo i izbacilo iz rata. Bismarck i Moltke ne bi tako olako razmatrali taj plan diplomacija je trebala osigurati da Njemačka nikad ne ratuje na dva ratišta. Bismarckov plan da se Francusku gurne u sukob sa Velikom Britanijom zbog kolonija se realizirao kad su se Francuska i Velika Britanija sukobile oko Južnog Sudana. Francuska ekspedicija prodrla u dolinu Gornjega Nila i smatrali su da Velika Britanija nema šta tamo tražiti. Egipat je bio teritorij koji je pripadao Turskom carstvu. Francuzi su inzistirali da to tako i ostane i da Britanci nemaju šta raditi niti u Egiptu, niti u dolini Gornjega Nila. Britanci su mislili drugo. I došlo je do vrlo opasnog sukoba koji je završio krizom u Fašodi. Tu su Britanci pokorili i pobjedili derviške snage, to je bio Lord Kitchener. A Francuzi su vidjeli da ipak nisu dovoljno jaki da uđu u ratni sukop zbog Sudana i da nije pametno da inzistiraju dalje. Njemci su se nadali da će doći do vojnog sukoba oko toga i čak su to priželjkivali. E, međutim, Francuzi su se ipak povukli i prepustili utjecaj E, Velikoj Britaniji i u ovaj Sudanu i u e, Egiptu i zaključili su da u buduće nije pametno se sukobljavati sa Velikom Britanijom, nego da je moguće zajedno sa Velikom Britanijom e, se dogovoriti oko budućih teritorija na koje bi Francuska ili Velika Britanija imale svoje aspiracije. Kreator takve politike sporazuma sa Velikom Britanijom je bio novi ministar, francuski ministar vanjskih poslova Teofil Delcasse, koji je e, jednostavno smatrao da je potrebno e, dogovoriti se sa Velikom Britanijom i tu je naišao čak na povoljan prijem kod britanske strane, jer su Britanci vidjeli da bez obzira na sve što su dobro rješavali sve krize koje su ih potresale u čitavom u svim dijelovima svijeta, ipak savezništvo treba i francusko bi bilo dobro. U ožujku 1897. francuska vlada donijela je odluku da se pokrene plan koji je sastavljen u Ministarstvu za kolonije. Plan je bio nevjerojatan. Satnik Jean-Baptiste Marchand, vojnik i istraživač koji je vodio ekspediciju koja je za Europljane otkrila izvore rijeke Niger, trebao je povesti ekspediciju koja će krenuti iz Brazavila u francuskom Kongu i doći do Fašode, utvrde na Bijelom Nilu. Na tom nevjerojatnom putu kroz prašume, planine i pustinje središnje i sjeverne Afrike, satnik Maršan trebao je sklapati tajna savezništva s lokalnim vođama i što prisvajati, što ugovorom vezivati ta područja uz Francusku. Kruna svega trebalo je biti zauzimanje Fašode, današnjeg Kodoka, u Sudanu. Taj bi potez Francuskoj osigurao vlast nad Sudanom i osigurao joj mjesto na bilo kojoj konferenciji koja bi odlučivala o Egiptu. Maršan je iz Brazavila poveo oko 160 ljudi, desetak bijelaca, ostalo su bili domoroci unovačeni u francusku vojsku. Ekspedicija je počela 1896. Do Fašode, muljevitog otočića, udaljenog oko 700 milja južno od Kartuma, došla je 10. srpnja 1898. Na otočiću na kojem je bilo nekoliko palmi, maršanovi ljudi iskopali su rovove, podizali grudobrane. Sredinom rujna do Fašode je došla vojska koju je predvodio general Sir Herbert Kitchener. Što se dalje događalo, opisuje Thomas Pakenham u knjizi Grabež za Afrikom. Oko 10 sati ujutro Dal, Kitchenerov zapovjedni brod i ostala četiri broda te flotile s razvijenim zastavama i s oko 1500 vojnika na palubama plovila su uskim kanalom. Usidrili su se nekih 150 metara od obale i uperili topove prema Francuzima. Maršan i još jedan časnik veslali su prema dalu, u jednom čamcu na kojem je bila golema francuska trobojnica. Nitko nije vodio zapisnik što se točno reklo, ali imamo dovoljno dokaza da rekonstruiramo ledeni dijalog od Kitchenera izgovoren na njegovom francuskom. Kitchener, moje su instrukcije da preuzmem nadzor nad Fašodom u ime visoke porte i njegova visočanstva Kediva, Maršan. Moje su zapovjedi da okupiram Fašodu i druge dijelove Gornjeg Nila napušteno od Egipta i prema tome bez zakonitog vlasnika. Kitchener. Ne mogu se prepirati o tim pitanjima, ali sugerirao bih vam da uzmete u obzir silu koju imam na raspolaganju. Maršan. Dok ne dobijemo naredbu da se povučemo, nećemo spustiti svoju zastavu i spremni smo umrijeti na našim položajima. Kitchener. Ali ta bi situacija mogla dovesti do rata, Činjenica da su Velika Britanija i Francuska došle na rub rata zbog muljevitog otoka na Bijelom Nilu bila je nevjerojatna. Ali bilo je to ostvarenje najljepših snova njemačke diplomacije. Na kraju ti se snovi nisu ostvarili. Francuska je popustila. Sudan će formalno biti anglo-egipatski kondomini, ali vlast u njemu imaće Velika Britanija. Kad se riješila ta kriza u Fašodi, Delcasse je odlučio, odbacio je oko na jedan teritorij koji je bio vrlo blizu u već postojećim francuskim teritorijima u Sjevernoj Africi, a to je bio Maroko. Maroko nije bio ničija zemlja, jer nema ničije zemlje. To je bio sultanat, nezavisni sultanat, ali nije bio pod ničim, ničijom dominacijom. Međutim, eh, Delcasse s obzirom na iskustvo iz Fašode, odlučio je diplomatskim putem dobiti Maroko, koji da kako francuskoj nije neminovno trebao. Jednostavno, nema toj pohlepi nikad kraja. I odlučio to napraviti preko Italije. I to e, ovaj, ne bi li na taj način privukao i Veliku Britaniju. Naime, Italija je igrala isto jednu ulogu u toj krizi oko fašode. Italija se kasno ujedinila i za razliku od Njemačke Italija je bila slaba država, ali e, isto tako e, ambiciozna i u želji da isto stvori jednu svoju kolonijalnu imperiju. I zato je Velika Britanija pomogla Italiji, odnosno, odnosno e, inicirala je e, italijansku prisutnost u Abesini kao talijansko pravo na Abesiniju, ne bi li na taj način zaustavila francuski prodor prema tim teritorijima. Lijepo zamišljeno. Međutim, kad je Italija pokušala osvojiti Abesiniju, doživjela je katastrofalan poraz kod Adove, što je pokazalo svu slabost Italije i nerealnost Italije kao velike sile, jer u to vrijeme, dakle to je zadnje desetljeće 19. stoljeća, biti poražen od jedne afričke zemlje u to doba, ipak je Italija bila evropska još i velesila i tako to. Dakle, biti poraženi, to, to je bilo već strašno. Italija se teško toga oporavljala. E sad, Italija je tu bila ranjena i naravno bila vrlo povrijeđena da je Velika Britanija nije pružila pomoć u Abesini I zbog toga je bila e, spremna da potraži druge saveznike. I tu se pružila šansa Francuskoj. I Francuska i Velika Britanija i Francuska i e, Italija su e, sklopile sporazum. Tako da je Francuska priznala Italiji pravo na nešto što Italija, da kako nije bilo talijansko, to je bila Tripolitanija i Sirenajka, što je isto bio turski teritorij, a za uzvrat je Italija priznala Francuskoj pravo na Maroko. Povlačenje iz fašode bilo je bolno. Francusko javno mnijenje bilo je protiv takvog poteza. Govorilo se i o ratu s Velikom Britanijom. Ali Teofil Cas i ne samo on znali su da od rata neće biti ništa. Strašna istina bila je da je pomorska moć Francuske bila lažna. Njezinu mornaricu Britanci su mogli potopiti za dva tjedna. Tako su predviđali mnogi stručnjaci, Takvo je mišljenje dijelio i načelnik stožera francuske mornarice. Čak i u slabo vjerojatnom slučaju da se Francuskoj pridruži Rusija, te dvije flote nisu mogle parirati Britancima. U svakom slučaju, najbliža ruska flota bila je okovana ledom u Baltiku sve do proljeća. Loše stanje francuske flote bilo je ostavština godina konfuznog planiranja. Postojala je samo flota uzoraka, nakupina nevjerojatnog broja različitih brodova koje je bilo nemoguće pretvoriti u borbenu silu. Francuska je morala priznati poraz u sukobu oko Fašode i okrenula se prema drugom primamljivom plijenu u Africi. Sporazum s Italijom oko Maroka i Tripolitanije, današnje Libije, uzdrmao je savez Njemačke, Austrougarske i Italije. Italija je sada bila u oba tabora. Maroko je za Njemačku bio jako daleko, krajnje nezanimljiva zemlja ali kada je Francuska za njega pokazala takvo zanimanje, onda se za tu zemlju zainteresirala i Njemačka, čijoj diplomaciji nije promakla činjenica da Velika Britanija svim silama nastoji osigurati položaj Gibraltara. Marokanska obala bila je nasuprot te važne luke britanske sredozemne flote. Pored toga, stvorili su se uvjeti da Njemačka počne plesti mrežu oko Maroka. Na dalekom istoku dva će se carstva sukobiti oko Manđurije i Koreje. Naime, baš u to vrijeme Rusija, dakle saveznica Francuske, uplela se u rat na Dalekom istoku. Isto nepotrebno. Naime, Rusija, carska Rusija, to je jedno kolonijalna imperija u kontinuitetu. Rusa je bilo tek 120 milijuna u toj velikoj, u to ogromnom ruskom carstvu. I naravno prema dalekom istoku Rusi su prodirali sve dalje i dalje i tu su se sukobili sa britanskim interesima svi su bili zainteresirani za Kinu. I e, nije im odgovaralo da Rusija bude najdominantnija zemlja u Kini. Međutim, da kako da nisu se mogli suprotstaviti na dalekom istoku Rusije, jer jednostavno to sve to predaleko. Jedina zemlja koja se mogla suprotstaviti Rusiji, a koja je isto bila jako zainteresirana za susjedni kontinent, to je bio Japan, koji je smatrao da i zbog e, svih nedostataka svoje zemlje ima pravo da traži sve ono što japanski teritorij nije mogao pružiti, a to su bila plodna zemlja i rudno bogatstvo, da ima pravo da to potraži na susjednom kontinentu, azijskom kontinentu i da svoje otočje ofenzivno brani, tako da ima svoja uporišta i na susjednom kontinentu Prvenstveno se to odnosilo na Koreju i na Manđuriju. U Rusiji je da kako bilo i pametnih ljudi, ali nažalost car je imao tu neprikosnovenu moć odlučivanja apsolutno o svemu i to je bilo loše s obzirom da on nije bio dorastao tome da bude car najmoćnije, najveće sile svijeta. E, njegovi ministri, naročito utjecajan ministar financija e, Grof Vite, E, mu je savjetovao neka se sporazumije sa Japancima u vezi sa Manžurijom, jer sve to skupa Rusiji nije bilo niti potrebno. Rusija je imala dovoljno, sve što je bilo potrebno dovoljno imala već do tada. I da nije potrebno zaoštravati situaciju, pogotovo što i Japan je bio, tek stupio na političku scenu, oni su još imali takako velikih kompleksa od jedne velike europske e, velesile i Japan je bio voljan da se sporazumije. Međutim, taj glas razuma nije pobjedio u Rusiji. Car se priklonio jednoj e, vrlo agresivnoj koreanskoj, dak, takozvanoj koreanskoj skupini mladih e, časnika koji su smatrali da ruska sigurnost ovisi o tome da li ima svoje uporište u Koreji, ni manje ni više. U noći 8. na 9. veljače 1904. godine japanska flota pod zapovjedništvom admirala Toga Heihachira napala je ruske ratne brodove usidrene u luci Port Arthur u manđuri Tako je počeo rusko-japanski rat za vrijeme bokserskog ustanka koji je počeo 1898. i ugušen je 1901. Rusija je poslala oko 180.000 tisuća vojnika u Kinu. Bokserski ustanak izbio je zbog toga što su europske sile trgale Kinu na komade i prisiljavale ju na niz ponižavajućih sporazuma. Rusija je prodirala u sjevernu Kinu, na poluotok Liaodong i u sjevernu Koreju. To je pak bilo područje od interesa za Japan. Japanski iznenadni napad na rusku flotu čak je u Europi izazvao simpatije, Londonski Times napisao je da je taj napad čin odvažnosti kome je suđeno da uđe u anale pomorskog ratovanja. Međutim, malo je tko očekivao da će rat završiti pobjedom Japana. Međutim, pokazalo se da su Japanci vrlo neugodni neprijatelji, a da Rusija ima samo ugled velike sile, a da realne snage za neke velike poteze nema čak niti protiv Japana koji je tek bio u povoju kao velika sila. I vrlo brzo se pokazalo da je Japan premoćan, pogotovo što Rusi nisu mogli dopremiti e, dovoljno vojnika jer Transibirska željeznica još nije bila gotova. I došlo je do neravno, vojne neravnoteže snaga. Japanci su bili jači, oni su ovaj, jednostavno uništili e, flotu iz Vladivostoka i na posljedku kad su vidjeli e, Rusi da neće moći pobjediti Japance, odlučili su se za jedan spektakularni potez, a to je da svoju sjevernu, da svoju veliku flotu pošalju na put oko svijeta da dođe do Japana i da uništi japansku flotu i tako da odsječe Japan od svojih opskrbnih baza. I na tom putu su Rusi manifestirali svu svoju vojnu slabost, svu slabost svoje vojske, svu slabost svojih časnika, jer na putu do Japana oni su, kad su došli do britanskih e, teritorijalnih voda, pripucali po britanskim e, brodicama, e, misleći da je to japanska flota. I taj incident je izazvao skoro rat zbog toga što Britanci nisu mogli vjerovati, da Rusi mogu vjerovati, da kod e, Velike Britanije ih čeka japanska flota i da japanska flota izgleda kao ribarice. To je bilo teško zavjerovati, ali stvarno Rusi su to pomislili. To samo pokazuje kako, kako, su, kako su imali predođbu svom neprijatelju i naravno da to nije moglo završiti sa happy endom. Rusko-japanski rat bio je prvi veliki rat 20. stoljeća i on će nagovijestiti što će se događati na ratištima u 20. stoljeću. Marius Jansen u knjizi Stvaranje modernog Japana piše Robovsko ratovanje, ograde od bodikave žica i strojnička gnijezda uzeli su veliki danak u životima. U nemilosrdnoj bitci za Port Arthur na poluotoku Liaodong, general Nogi Maresuke izgubio je 58 tisuća vojnika. Rusi su izgubili 31 tisuću. U završnoj gigantskoj bici za Mugden, ruski gubici procijenjeni su na 85 tisuća vojnika, japanski na 70 tisuća. Na moru su ruski gubici bili još teži. Japan je otvorio sukob iznenadnim napadom, koji je rusku pacifičku flotu zatočio u Port Arturu i Vladivostoku. Sljedećeg proljeća, kod tjesnaca Tsushima, Japanci taj okršaj nazivaju bitka u Japanskom moru, brodovi pod zapovjedništvom admirala Toga Heiha Chira doslovce su potopili cijelu rusku baltičku flotu, koja je doplovila s drugog kraja svijeta kako bi poboljšala ravnotežu snaga. Rusko-japanski rat završio je mirom u Portsmouthu i to onom u New Hampshireu u Sjedinim američkim državama. Japan će tim mirom dobiti poluotok Dong i luku Port Arthur, kao i pola otoka Sahalin. Rusija je pristala otići iz južne Manđurije, priznala je japansko pravo na Koreju. Taj trenutak kada je Rusija doživjela težak poraz i usput se zbog incidenta s britanskim ribaricama skoro zaratila s Velikom Britanijom, odlučila iskoristiti Njemačka. Njezina je diplomacija odlučila Rusiji ponuditi savez i u sve to još ući Francusku. Tako bi Velika Britanija ostala izolirana. Plan je skoro uspio. Rusi su skoro pristali na to. Međutim, zapelo je kod toga što su Rusi inzistirali da se Francuze prije nego što se potpiše sporazum da ih se obavijesti. A Njemci su inzistirali da se prvo potpiše sporazum i da se tek onda obavijesti Francuze. I zbog toga je ta perspektiva propala. Ali skoro je uspjela. I s obzirom da nije uspjelo na taj način odvući Francusku od Velike Britanije, Njemci su odlučili zaigrati na igru Maroka. I sad imamo paralelno Maroko, a paralelno situaciju u, sa Rusijom, gdje je Rusija u potpunosti blokirana ratom na Dalekom istoku. Ruska avantura na Dalekom istoku je nakon što je se dogodio taj Dogger Bank, je završila tako da su Rusi konačno se doklatili sa svojom velikom armadom do Južnokineskog mora i tamo su se sukobili sa pravom japanskom flotom i doživjeli su potpuni poraz, potpuno uništena ruska flota i to je bilo strašan udarac. Ne samo za Rusiju, nego za čitav kolonijalni sustav, jer se pokazalo da su takozvane velike europske velesile koje dominiraju cijelim svijetom i tekako ranjive. I sad, s obzirom da Rusija jednostavno nije mogla uopće igrati nikakvu aktivnu savezničku ulogu, to će iskoristiti njeni protivnici, uči i niza će te političke krize do samog prvog svjetskog rata. Jer Rusija je bila toliko uništena tim rusko-japanskim ratom da je ona tek tisuću, pretpostavljalo se da bi ona tek 1917. godine mogla opet doći na onu razinu prije rusko-japanskog rata. Dakle, i to su da kako koristile i Njemačka i austro ugrska a da kako i e, tu činjenicu da Rusija više ne može biti aktivni saveznik Francuske, to na to je morala voditi, o tome je morala voditi računa i Velika Britanija. I tako sada, s obzirom da nije uspjelo privući Francusku u taj kontinentalni savez, e, Njemačka je odlučila zaigrati na kartu izazivanja marokanske afere, da se marokanske krize, da se pokaže Francuskoj da joj prijateljstvo, da se prijateljstvo sa Velikom Britanijom ne isplati, da Velika Britanija u ključnom trenutku ipak neće pomoći Francuskoj, pogotovo što Francuska, što, što će Francuska ovisiti o njenoj pomoći, jer je Rusija apsolutno ne može pomoći, apsolutno u ničemu. Prema tome, tu će biti to prijateljstvo u povojima stavljeno na kušnju. Teofil Dalkas bio je novinar. Godine 1885. izabran je u zastupnički dom Francuskog parlamenta. Osam godina kasnije ušao je u francusku vladu kao potajnik za trgovinu, industriju i kolonije. Godine 1894. postao je ministar za kolonije. Četiri godine kasnije odabran je za ministra vanjskih poslova. To će mjesto u svijetu nestabilnih vlada Treće republike zadržati kroz šest vlada, sve do 1905. Dalkas nije volio Veliku Britaniju, ali nakon fašode shvatio je da je ta zemlja najbolji francuski saveznik. Pored toga, Dalkasi od Velike Britanije više mrzio Njemačku. Njegova kćer izjavila je da se u njihovoj obitelji nisu smjele izreći riječi Alzas i Lorena, dvije francuske pokrajine koje je anektiralo Njemačko carstvo nakon francusko-pruskog rata. Dalkasi je odlučio na problemu Maroka izgurati Njemačku. Christopher Clark u knjizi Mjesečari kako je Europa otišla u rat 1914. piše. S obzirom na uvjete anglo-francuskog sporazuma nije bilo ništa posebnog u pokušaju da se učvrsti francuska vlast u Maroku. Ali francuski ministar vanjskih poslova izabrao je da tu politiku obdari s otvoreno antinjemačkim spinom. Mogući nesporazumi sa Španjolskom razriješeni su kroz razminu teritorija i sjevernoafričkim sporazumom s Italijom iz 1902. osiguran je pristanak Rima. Sporazum s Britanijom ugrađen je u uvjete Antante – ali Nijemcima nije ponuđeno ništa. Berlin čak nije unaprijed obavješten francuskim namjerama. To je bio odmak od ranije Delkasove politike, koja je predvidjela da će se njemački pristanak osigurati teritorijalnim ustupcima u drugim dijelovima Afrike, gdje Njemačka može imati interese. Kako bi izgurao Njemačku, Delkas je u svoju sjevernoafričku politiku ugradio posve nepotreban element provokacije i izložio se čak kritici svojih francuskih kolega – Čak i Paul Revoal, najbliži Delkasov suradnik na marokanskom pitanju, lamentirao je o ministrovoj nepopustljivosti. Velika nesreća je u tome, Revoal se tužio, što je Delkas pregovore s Njemačkom smatrao odvratnima. Njemci su varalice, kaže on, ali za ime nebesa ne tražim razmjenu romantičnih riječi ili ljubavničke prstene, već poslovnu raspravu govori profesorica doktorica Livija Kardum s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, autorica knjige Suton stare Europe. Dakle, 1904. godine Francuska je sklopila jedan sporazum u vezi sa Marokom, sa Velikom Britanijom, dakle isto, isto što je sklopila prije sa Italijom, dakle takav aranžman je napravila i sa Velikom Britanijom. S time je riješena taj problem sa fašodom, dakle Velika Britanija je priznala Francuskoj pravo na Maroko, a Francuska je priznala Velikoj Britaniji pravo na Egipat. Da bi sve išlo ko poloju. Prije nego što je bilo što poduzeto u Maroku, Francuska se odlučila sporazumjeti i sa Španjolskom, koja je bila vrlo slaba. Ali da bude sve kako treba. Tako da su se sporazumjeli o podjeli interesnih sfera u Maroku, Španjolska je tu dobila vrlo malo. Tek obalni pojas na sjeveru i nešto malo na jugu Rio de Oro i e, Rifu, a sve ostalo je palo pod utjecaj, trebalo biti pod utjecajem same Francuske. Njemačka je bila upoznata sa svim tim aranžmanima i na početku je čak car e, Wilhelm rekao da ga Maroko opće ne interesira. Međutim, kad je bilo jasno da će Francuska realizirati sve to skupa, onda se javilo ono što se zove politika prestiža, koja je bila vrlo, vrlo važna i vrlo značajna u tom razdoblju. Mnogo se radilo iz prestiža, a ne zbog nikakvog drugog važnog razloga. I Njemačka je smatrala da je nedopustivo da se Francuska dogodila dogovara o Maroku ili o bilo kojem drugom teritoriju bez da se dogovori i sa Njemačkom. Jer Francuska se i sa Velikom Britanijom i sa Italijom i sa Španjolskom, ali sa Njemačkom ne. I smatrali su da je to nedopustivo bez obzira što ih to uopće nije interesiralo. A druga stvar, evo to je bilo ono da mogućnost da se razbije stvaranje srdačne antante. I tako je otvorena taj problem Maroka, jer je car Wilhelm ko slučajno, kad je bio na krstarenju po sredozemlju, ko slučajno krenuo na krstarenje i ko slučajno se zaustavio u Tangeru, u Marokanskoj luci i u pozdravnom govoru je hinio da pojma nema da šta Francuzi da postavljaju bilo kakve zahtjeve Maroku, da žele da e, sultan prihvati organizaciju i policije i vojske i financija pod francuskim, e, dakle francusku organizaciju svega toga, dakle protektorat francuski. Dakle, on je hinio da to pojma nema i potvrdio je u svom govoru sultanov suverenitet. I tu je nastao problem. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Kako su europske sile riješile sporove nakon Wilhelmovog posjeta Tangeru i kako su pet godina nakon tog rješenja došle na još jedan rub rata zbog Maroka, poslušajte sljedećeg četvrtka. U današnjoj emisiji tekst je čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Alen Križančić, a u redu je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.